Сходите, Gracias. Gracias. Anda pergi haji. Ya. Cuma pergi haji ya,

EPA untuk orang yang beriman. Dia dituding 100% bila sama orang yang beriman. Nah, beberapa kali belajar

Hampir, maka agama kalian dari